Fernández el Soroll de, les, de la fira. Hem vist passar la dansa, la xirimita, el tabalet, els cabuts... I ara dona pas a l'inauguració de, de la fira amb la banda. Estan tots els músics preparats i nosaltres estarem així perquè ho escolteu. La premsa segueix a la comitiva. aplaudís, aplaudir, seguís a la comitiva. Ahora dirán unas palabras y comenzará la... es la inaugurada la, la fira. presidenta de la Comissió de Festes. Agrair a tots els que heu col·laborat, tant associacions, eh, club de pilota, veïns del poble, barraques, eh, perdoneu-me si... I sobretot agrair a la Comissió de Festes que hagin fet possible que la Fira de Guany puguem estar disfrutant-la durant tot el cap de setmana. Eh, són dos dies d'estar al carrer, de disfrutar de tots aquells que, que ens vulguin visitar i sobretot de disfrutar entre nosaltres i, i de fer germans, no? I res més, vos deixe les paraules d'Enrique. De, Molt bé. Bon, bon dia a tots. En primer lloc, eh, vull agrair a l'alcaldessa Eugàlia i a, i a la presidenta de, de la Comissió de Festes per haver-me convidat a, a, a participar eh, aquest any a la Fira. Esta fira eh, suposa, i, i això tots els habitants de Sella eh, ho sabeu, eh, suposa que, <clears throat> que eh, és una excusa, la fira és una excusa, un motiu per a, que, per a donar a conèixer el, el poble de Sella. No? Però el més important, crec jo, que no sol és això. Jo crec que en temps com és que estem vivint eh, ara, difícils, lo important és el, el que els pobles estiguem units. I jo crec que a en Sella està, està mostra eh, és precisament això, és un exemple de col·laboració entre la Comissió de Festes, l'Ajuntament, eh, totes i cada una de, de les associacions que hi ha al poble i de moltíssimes eh, persones que a títol individual també participen col·laboren per a que este vent eh, isca Jo crec que això al llarg dels anys és el que ha fet que, aquesta fira siga, siga un èxit, no? perquè al final és un event en el que tot el poble està implicat, tot el poble participa per a poder donar a conèixer el poble a l'exterior, per a poder vendre-se... Molt bé, moltes gràcies. Acaba de parlar l'alcalde Benifato, l'alcaldessa i la presidenta de la comissió. Hola. Bueno, podem començar ja a visitar les distintes exposicions. Eh, recorde que una serà la presentació d'un llibre que ha fet Mila, una veïna Ciutat del poble, eh, en el primer pis de l'Ajuntament Vell. Així que no, ara vamos tots cap allà per veure ¿vale? Bueno, y la comissió de coques tapades, croquetes, rifa, camisetes, <laughs> camisotas, llibres, en fin, tantos años. Estamos con dones que están en la fira. qué vos paréis? qué tal? buen día. Estamos fent. ¿Qué dius? <laughs> contam algo, Fina. agrada la fira? ¿Para qué? Que conte? La No t'agrada? La fira agrada. Sí, sí, agrada. Me encanta. Y ambiente en el poble, no? La paella encara millor. La paella encara millor, eh? <laughs> Estem així en la maestra de danses. que ha fet un treball boníssim, com sempre, contra el sentit. Molt bé, ha estat superbé. Les xiques noves són una meravella. S'han adaptat molt bé, eh? ho he vist, m'agrada molt. Sí, dona gust també que s'ompli a la plaça de Ballaores, ens falten Ballaors, lo únic, però superbé. Petició als Ballaors, per favor, homes del poble. Homes del poble, tenim magolla de dones. Necessitem homes a les danses. Gràcies, Lara. Gràcies a tu, Àngela. Adéu. pasa, Carlos del Pablo? estem així acompanyant de la comissió, els emitents, les autoritats, i bueno, anem al 320, crec que m'han dit, i a veure l'exposició de Mila després. Ara vos comentem. La sala de l'Ajuntament en la que va presentar Mila el seu llibre està de gom a gom. No hi ha lloc, estan les caires plenes, Entra més i més gent. Vaig a descriure l'ambient. El calor és insoportable, el primer pis de l'Ajuntament B, sabem que pega el sol així directe, entra, està així amb nosaltres bon, dia. Anem a començar l'acte, som moltíssima gent, eh? esperem que la cimentació de l'edifici aguante, eh? que estem tot el poble així presenta esta novel·la que ens porta així sí, pues, a la seva autora, que és eh, Mila, Mila Llinares ja, eh? veïna meua, amiga, i, bueno, i, i a més eh, escriptora des de fa moltíssims anys. No? Jo crec que tots nosaltres hem, hem vist alguna vegada el llibre de festes i sempre està la, la poesia de Mila, no? és un clàssic. I a més eh, ha sigut hasta musicat per el grup de Germín, eh? que això també és un, un honor. Eh? Que gran. <laughs> bueno, Mila, després d'una llarga trajectòria com a, com a poeta, no? pues ha decidit tirar-se per la narrativa i ha afrontat un repte molt important que és el d'escriure una novel·la que s'anomena Faranà i que realment és una novel·la, podríem dir, d'aventures, eh? però basada en fets reals. I això és el que a mi personalment, que m'agrada molt la història, no? pues, m'ha entusiasmat. No? És eh, una novel·la sobre una morisca de Sella en els temps de l'expulsió. Eh? I si recordem, l'expulsió va ser fa 400 anys, en 1609, eh? fa poquet van complir el 400 aniversari, i és un fet molt tràgic que va viure la població de Sella, junt a la d'altres pobles, no? de població majoritàriament morisca, i que va suposar pues, la expulsió pràctica, pràcticament de tota la població de Sella, que eren, a més, els sellardos autèntics, no? perquè aquests moriscos eren, eh, bueno, en realitat, hispanoromans que s'havien arabissat no? en el seu moment, però era la gent que de veres era d'ací del poble. Per raons bueno, molt complexes, no? que no anem a, a comentar així, van ser expulsats i el poble pues, va tindre que començar pràcticament de zero, eh? amb nous pobladors, que són la majoria dels nostres avantpassats, a pesar de que alguns pues, tinguem encara el color un poc morís, no? Bé, eh... Sí, color mediterrani. Bueno, eh... a veure, el, volia, el que volia significar fonamentalment és que eh, la novel·la comença en, en un context prou tràgic, no? en el sentit de que aquestes persones pues, van ser eh, literalment tretes de les seues cases embarcades i, i, i bueno, van ser portades a, al nord d'Àfrica. I en aquest context eh, un poc s'ubica la novel·la de Mila, que a més eh, té la particularitat que ocorre en un ambient, en un paisatge que per a nosaltres és molt familiar, que és la Serra d'Itana. I així n'hi ha passatges que a mi m'han agradat moltíssim, en els quals bueno, pues l'autora narra un poquet eh, el despertar d'un poble morís com ella un dia qualsevol, no? el dia concret de l'expulsió, per exemple, quan la gent pràcticament eh, no era conscient del que se li venia damunt. Eh, també ens conta pues, les aventures de Faranà per dins de la cova del Diví, quan va visitar el seu... No vaig a contar per el llibre, eh, però va visitar a, a Mustafà, no? que és una espècie d'eremità de, que viu en la cova del, de, del Diví. Ahir també trobem alguna explicació per a la possible llegenda del tresor del Diví. En fi, hi ha coses molt interessants. El llibre es llig eh, pues, d'una sentada, pràcticament, eh? És un llibre molt, molt ben fet. Crec que ha superat Mila sobradament eh, pues, pues aquest repte d'escriure una novel·la, eh, que no, no és fàcil de 240 pàgines. I bueno, jo en, en, crec que en el nom de, de tots pues, donar-te l'enhorabona i animar-te a que continues escrivint, eh, perquè este que siga el primer llibre bueno, d'una llarga col·lecció. Eh? I me'n recordo de com feien aquella... Eh, Eh, esta escritora que tenía tan, tantas novelas, ¿no? Corín Tellado, ¿no? bueno, pues... ahora <laughs> es... ahora es inicies... Tant de la. de Corín Tellado va escribir, eh, no sé, 200 novelas, pues, bueno, tú puedes comenzar por la primera y cree que, cree que ya materia, pero per a Bueno, pues muchas gracias, Mila, y y en fin, de nuevo, agradecerte por que tú el y que, que contado tantos de la presentación, Y ahora os vos passe, perfil, a a autora, Eh? a Mila Llinares Fenolla. Gràcies. Jo no sé què dir, eh? en primer lloc, això, gràcies, Pablo, bueno, te n'has passat 40 pobres. Eh? No, no, no, per la massa, eh, per la massa. No, no, no, no en aquest aspecte. Bueno, gràcies a tots, perquè sé que molts de vosaltres heu tingut que canviar coses per, per vindre avui així, eh? Entonces, moltes gràcies. Eixa és la primera. La segona, no sé què dir perquè ja ho he dit parlo tot. <laughs> Entonces, bueno, Res, jo el del llibre ho he escrit sobre els moriscos perquè ha sigut un tema que sempre l'he tingut jo ahir, no? Sempre, jo sé, m'ha sentat en la terrassa o en això i mirava i veia i deia, ostres, si així farà uns anys hi havia una persona i estava mirant el mateix que veig jo, exactament el mateix, el mateix, el mateix, no? I era moro, i era tal. I ha sigut una cosa que sempre l'ha tinguda ahir rodant, rodant, rodant, no? I hasta que se van cruzar els cables i vaig començar a escriure. Que no és fàcil, eh? em pensava que era més fàcil, perquè en, el primer, en la primera fulla del llibre n'hi ha una, una dita que ha posat que és prou popular, no? El planta un libro, ten, eh, planta un libro, ja comencem bé. Planta un árbol, ten un hijo i escriu un libro. Bueno, lo de plantar l'arbre és molt fàcil. Lo de tindre un fill, a més de fàcil, jo que sé, és divertir. I lo... <laughs> I lo de, lo d'escriure un llibre he pensat que era més fàcil. Jo estava tota convençuda, tenia la idea, estava, jo dic, això està fet. Comença i els 20 fulles jo ja ho havia posat tot, jo dic, ostres, i ara què faig? I res, és, és difícil, eh? és difícil intentar jo que sé, crear un món, a lo millor un poquet fantàstic dins de, de lo real i fer-lo en paraules. Jo ho he intentat fer i m'agradaria que vos agradara, m'encantaria. Sé que... Y además, yo que sé, mira, que lisga mil otro sede de cómo está, de lo que era el Pablo entonces. Tren. Vine, vine. Vinga, me eh? <laughs> Venga, Situada a los pies de la Sierra Itana y protegida por la conocida como Peña de Sella, en un entorno privilegiado, entre sus calles se escondía la realidad sencilla, de una vida callada, de muchas personas que con su labor diaria han labrado su historia la historia más profunda de un día a día, de una realidad, de un pueblo. Como todos los pueblos, tiene sus parajes, sus lugares, sus rincones, sus personajes, sus anécdotas y sus leyendas que lo caracterizan y lo convierten en un lugar único y peculiar. Tardes de crepúsculo hasta el fondo de los valles. Sella, en aquellos momentos, era un importante núcleo de moriscos valencianos, denominados tagarins subordinados o dependientes, todos ellos del conde de Cocentaina. Su población la formaban 115 casas, todas ellas de familias moriscas, a excepción de la casa parroquial. En Sella se percibía la tranquilidad y la intimidad que la caracterizaba, al igual que te sobrecogían la, majestuosidad de las montañas que la rodean, terreno. A los moriscos había correspondido, por lo tanto, el mérito de haberse instalado en lo que hasta entonces eran ásperas montañas cubiertas de bosques y totalmente incomunicadas, y convertirlas en productivos campos de cultivo comunicados con el resto de la cuenca mediterránea. También serían ellos, sin duda, los primeros en crear las principales bases de organización territorial, y por supuesto fueron los creadores y arquitectos de la forma y disposición de las calles, que tanto caracterizan a Sella, y que la hacen diferente de los pueblos vecinos. Construyeron lavaderos y crearon un importante sistema de riego, conformado por acequias, asuts, alcabones y balsas. Todo ello condujo a un ecosistema de aprovechamiento máximo, tanto del terreno como de los recursos hídricos y vitales. Así era Sella, reflejos de una tierra hecha a mano, donde se juntan lo natural y lo humano para ser solamente uno para ser solamente el eco vacío de un pueblo acostumbrado al trabajo duro y al descanso escaso. Bueno, eso era lo que es el pueblo entonces, ¿eh? Y a partir de ahí comienza la historia de la chica que vivía ahí. Que ella, si la voleu saber, <laughs> 10 euros. En 10 euros, diu Antonio. <laughs> bueno, doncs pues és que... Ja està, no? Perfecte, eh. jo crec que un final... No sé, Xina. Fantàstic. Si voleu que vos diga alguna més, no sé el que dius, així que... <laughs> Sí, dius que se abre el turno de preguntes. No. No, no, simplement és això, que era algo que tenia pendent de fer i que volia escriure un llibre, que m'apetia fer-lo i que m'agradaria que us agradara i ja està. moltes gràcies a tots, però moltes, moltes gràcies, més de les que vos penseu, eh? perquè jo em pensava que no vindria ningú. Jo quan dit estar dintre no per què tanta, no se pagui tanta. Res, la comissió ara tapetes y cerveza. Y sí, voy a agarrar los libres, tengo tiempo. A ver, gracias a todos. He sentido he sentit la exposición de Mira, el seu ya llavors he dit que está de goma a gom toda la sala. ara està firmant llibres i venent llibres. Està molt emocionada i nosaltres també. Bueno, anem a començar el programa Radio Fira en directe. Luego farem una descripció de les paraetes, llavors hi podem parlar en cada un de, dels venedors. Anem seguint a la, a la comitiva, anem a pegar una volta al poble. No ho veu, però ho sentiu. Anem a allotjant-nos un poc de carrer. Estem en l'exposició Sella anys 20. Hi ha fotografies des de 1920 a 1929, de 1920 a 1929. Eh, Pablo, Antonio, tota la gent de l'arxiu ha fet un treball molt, molt, molt important i molt interessant. Anem a fer-los una pregun unes preguntetes i a descriure una mica l'exposició. El que hem fet és una aprofitar una presentació de, del poble que va eixir en, en 1920 en l'Heraldo de Madrid i després començar pues, un poc en un panell explicatiu que planteja una cronologia de tots els fets més importants que van passar en la dècada dels 20 no? i un poc el context internacional, eh, nacional millor, que és el, el, la dictadura de Primo Rivera i en Sella. Eh, en el 20 ja, ja celebraven la fiesta de l'àrbol, ja plantaven pinet <laughs> en la vista. Deuria d'haver un bosc. Però es veu que algú, com que la plantaven, la Però La fiesta de l'àrbol és caro. Eh, això és, jo l'he plantat. Claro, això és plantar, Después eh, comienza pues, les, les del Matadero, del Llamador, es Fabri siempre obres en lo que se denominaba el Reformatorio de Jóvenes Delincuentes, que era la presó, la cárcel. Es el Eh? No, estaba esta estaba la lliga también. Porque Sí, porque son los vestuarios. vestuaris. Comença la instal·lació de fonts públiques, això va ser un avanç importantíssim, es canalitza des de la font major i s'instal·len tres fonts a la part baixa del poble. I després s'amplia la, la, el carrer Secanet, perquè el més important de la dècada és que es construís el pont. El pont es construís en l'any 18 aproximadament. Però clar, quan el poble comença a obrir-se gràcies a la carretera és en la dècada dels 20. I el problema que tenien és que necessitaven que entrar en carros i, vehicles motoritzats, però per les voltes no podien entrar. Aleshores tenen que habilitar un nou carrer, que és el Secanet, i per accedir a la plaça tenen que tombar part d'una casa, que és la que ara està en Barpaco, la casa dels Canonges, i obrir allí eh, una via de trànsit cap a la plaça. També es fa el campanar, que és un poc la insígnia de la dècada, no? Es construeix el campanar, la combinació del campanar, en aquest moment era aixina i es lluís tota la, la paret, la façana de, de l'església. Ja fa anys. I el, I el plano este d'ací, de què és? Bueno, estes són pues, le, dos de les obres públiques més importants que van fer, que va ser el Matadero. Eh, ahí tenim una foto que és més moderna perquè ja s'ha fet al grup, però ahí veuen la senyoria encara sense fer-lo del mecànic i el llavador. Aprofitant que es fa la carretera, eh, es fa Tendré que fer això. El més important de tot és que es fa la carretera. I entonces s'abandona el Ponte Vell, poden entrar carros, poden entrar cotxes. Ahí és la carretera de Cuixà, la nova carretera, i l'accés al poble canvia, perquè abans es feia pel Turumpero, que tenim ahí. Del Ponte Vell... és bé, Pablo. Enhorabona pel treball. <laughs> Mira, això ha sigut mesos de, de buscar. Antonio ha fet una faena en les fotos espectacular. No, però esta foto no és tan bella com, com sí. però no està fet ni l'escola ni, ni el mecànic. Ni els xalets. Ni els xalets, ni res, no s'ha fet. Només estava feta l'escola de antes i, i no matava. Bueno, sí, el de Bartolo sé que està ahí. Com ho han guardat? Això és bonic, con les fotos, després no us deuen de tirar. No, no, primer, després. Vosaltres, si teniu un retrat actiu, no els tireu. O, docu o qualsevol paper o document. que vosaltres les... les sou, ma, sou Nosaltres les fotocopiem i vos les tornem en un moment. Sí, sí. Mira, eh, ella vol anar deixar allà. I jo crec que tu també has vist David, però David de demà a més. David, eh, sí. Jo també he donat Miguel el Panader i Amable en, una burreta en un xiquet. Sí, sí. És el meu fill i aquells desplaçats no són Entrem a la fira de trajes regionals, a la mostra de trajes regionals. De la mostra de trajes que n'hi ha representat del segle XVIII i del segle XIX. I com els identifiquem? Els que tenen la màniga llarga i no tenen escote són del segle XIX perquè és una, una societat més recatada i els altres tenen un escote més prominent del segle XVIII, pensem en el barroco, eh, no? en aquests quadros que són una miqueta eròtics, uh -huh. s'ensenya més la carn. Comença l'actuació de Pep Jiménez el Botifarra i tenim la sort d'estar acompanyant-los. ah, sí, sentats en comitiva, com, si... com amics. Comencen els acords d'Emilio. allà a l'estació de Cuenca, allà tant de es trenca, allà tant de es trenca, van les xurres a ballar. Elles suen ballant una cota, Mentrestant es veuen la bota i se'n van en orelles roges fetes unes foges a casa a escurar. I se'n van en orelles roges fetes unes foges a casa a escurar. De seguida el senyoret es posa com un llopet, i es posa com un llopet, i diu xurra on has estat. Ha estat el honor danar allí res al del rosari, allí res al del rosari, en lo meu novio al costat. De resultes de ses tonteries, a només són unes quantes dies, a la xurra li entra el desfici i es muda d'ofici per necessitat. A la xurra li entra el desfici i es muda d'ofici per necessitat. I era mossa del servicio, luego se puso a criar. Això passen les criades per anar-se'n a ballar. Xiquetes, veniu, depreniu això, depreniu-ho bé, que això està molt bo. No aneu a ballar en los novios, a aquella estació. Bueno, moltes gràcies. És un plaer estar al poble de Sella. És la quarta vegada que estem així i eh, sempre han vingut a cantar romansos. Hem començat en un romans, però avui anem a fer variants de, de, de totes les nostres cançons. Les cançons de... de... El dia llarga un pas de puça. A Nadal, un pas de pardal. Any nou, una patà de bou. Al Reis, burro, qui no ho coneix, o el dia creix. A Sant Antoni, un pas de dimoni. A Sant Agnès, el dia es coneix. Eh, per Sant Vicent de la Roda, el dia llarga un oro per Sant Maties el sol ja pega en les ombries i per Sant Macià l'oroneta ve i el tort se'n va. Ma abuela contava que les oronetes i els torts quan es troben en la migració diu que parlen en castellà i diu que les oronetes es diuen els torts, ai tordos bobos, que venís muchos i os vais pocos i es contesta, diu, ai golondrines putas, que venís pocas i os vais muchos. <laughs> Cançó de Pasqua. Ai, Ja de Pasqua i tots solen pensar que les xiques per a festejar, perquè així s'estila un costum de fer un bon berenar. A una parelleta va pillar, arrimats a un marge de bisquert, i els dos estaven molt juntets dies, dia no sé què. En saber els meus pares que em festeges un berenar que te'n prepararan. I tant li va demanar que a la fi li va contestar dos pans que maos tindràs, pa postres i més, i els ditets els xuplaràs. Però vull que sàpies i entengues la moda que n'hi ha, que tu portes dos ous i una sobrassà. Ara Pasqua ja havia passat, ella estava en el camp molt calent. Lamentava i dia lo que sent, que va fer mal el berenar. Jo no sé entre els dos què passaria, que ella Pasqua tot hora malaïa. I tant es va empitjorar, que al metge varen cridar. Don Juan la va visitar i es queda sorprès. Diu, això no res, lo que té la seva filla parlant l'informal. informal són els ous de Pasqua que li han pegat mal. Està cansat, està cansat. Vaig a contar-vos una història d'un rector que li dien Don Simó, que era tan alt i tan gros que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Entre manteu i sotana, fera fosca o fera vent, feia fugir a la gent pensant-se que era una tartana. De l'altre modo, Don Simó sempre fa un molt bon subjecte, però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava els pes tan grans que no n'hi havia cristians que al seu costat estagueren. Per aquesta mateixa raó no tenia mai criaes, pues fugint assustaes perquè es causava aprensió. Molt ben recomanar d'una agència de doncella, Manuela, una xicona canella un dia es va presentar ja la varen avisar des d'efectes del rector, però ella de molt bon humor, aixina que va contestar. Si és això soles, això no és res. S'enjuntem jo i don Simó i a veure qui pot més. A l'abadia, només arribar, fou molt ben rebuda. Li donaren la benvinguda i acabaren de dinar. Estaguent ella soles arreglant el seu quartet, quan té en la sala sent un pet i ella baixa en aventa un altre per aquesta mateixa raó quedà el rector estranyat, però no estava acostumbrat a tindre contestació. Tant d'allí endavant, igual que de ni que de dia, en la casa pareixia que estaven bombardejant. Si don Simó s'estirava com si li eixiren dels ossos, del mateix modo, o més grossos, Manuela li retrucava. Per fi, un dia el rector s'ha moscat, de vore la competència, que en qüestió de flatulència li feia la criar. I a Manuela li va dir, si has pensat en provocar-me i posar-me a mi en apuros, Vem guardar d'uitins 100 duros i es trauré per a jugar-me'ls. I, si que, I si és que te'ls vols jugar, aquí estira el pet més gros, ves preparant el teu cos que a mi no l'has de guanyar. Sí senyor, les jue. Quan vostè vulgui voldré jo. No es crega d'un Simó, que a mi això em fa por. Un ratet, abans de sopar, a prepararen en la cuina un llibrell ple de farina d'eixos grans de pastar. Acabaren de sopar i començar la prova. El rector s'alçà la roba i el llibrell es va sentar. Tremendo fou l'esclafit. Gran polseguera armat. Tota la casa retronant i el llibrell queda buit. I el rector, somrient del llibrell esbalsat, pensant-se que aquell pet... <coughs> M'he entrat dos fotret. <coughs> pensant-se que aquell pet ningú el podia igualar. I a Manuela li va dir, tot ple de confiança, si no has perdut l'esperança, ara tu toques la fir. I tornaren a arreglar el llibrell de farina que omplia quasi tota la cuina i Manuela es va sentar. Un minut hagué de tregua, i com si fora una tromba, com si caiguera una bomba, així la fa un mare meua. S'armà la gran tremolina, el llibre hi va rebentar, i els trossos van tirar el barandà de la cuina. El rector s'havia quedat com si estiguera mut, pensant que havia perdut tot allò que s'havia jugat, i corrents, se'n va anar i va agarrar una llum, li va alçar la roba a grapats, i va veure dos forats que encara tiraven fum. Qui ho havia de dir? Cara de quatre collons. Com t'havia de guanyar si tu t'has per disparar una escopeta en dos canons? sigut un plaer, moltíssimes gràcies, eh? Vos encantem una i me n'anem, però de leche. Moltes gràcies, de veritat. Anem a fer-vos una vanera, una vanera, la vanera del Mareny, o la vanera Tita. Un romans, també. A la mar, senyores, es fa collita molta fana. Peres, melons, poma i sucre, allí es canta la marenya. Tot lo molt pot adquirir un mareny per pocs diners, però si està vora riu no li penses collir res. nosaltres en la il·lusió feta treballem la terra en gran interès. Pa qual vinga un dia de festa dir-li a la companya així està el meu mare. I a la sombra, sombra de les figueretes matem els pollastres i mos es Després a la balda les cançons s'entonen i acaben la festa agarrant mis pets i a la sombra sombra de les figueretes matem els pollastres y Moses Mendel. Muchas gracias. ...canso de, de estreno, si la, la van a cantar en Petit Comité en, en la, paraules la, la nit de, de Paraules i Música que vam fer este Nadal ahir al Baixos de l'Ajuntament i és una altra lletra de Apo, de Antonio Pérez Ortiz i música de, de Germín. El cas és que l'arreglo i la versió que anem a fer ara és una mescla perquè Confusió les, les, va, els va agradar eh, la cançó que, que, que teníem i ja volíem fer una cançó conjunta, vam fer un arreglo però obra de Miquel i al final comencem en la part de vosaltres i ens juntem en la part de, de confusió, que ja tenen data, si no recorde mal, per a la presentació de l'espectacle. És el... Serà en octubre en l'auditori de, de la vila, l'últim de setmana. Cases i carrers d'Antonio Pérez. carrers i carrers, això és el meu poble. Plens de records, bons i dolents, que formen part de tu. Carrers de pedra i ciment, pedra i ciment són Testimoni de xarretes, jocs, bacs i pilotades camí de crits i silencis, de pluges i calorades, cases de rejoles i teules, teres en hivern i portes obertes en estiu, testimoni de benvingudes amargues, días no esperas. Cases i carrers, això és el meu poble. Testimoni de paraules buides, fredes i nens. paraules anònimes que volen sense cap destinatari ni destinació que fan sagnar qualsevol cosa Cases i carrers, això és el meu poble. Cases i carrers, això és el meu poble. Cases i carrers, això és el meu poble. Cases i carrers, això és el meu son, el meu poble. Després jo faig... Què? La fira de so. Sí. Eita Galina, eita Galina, eita Galina! Volant cap al cel davant. Potser escalen ta Galina. sorolls de la, de la fira. He començat a les 10 del matí. Quina hora és, per favor? He començat a les 10 del matí, són les 11 menys 10, i encara estic gravant sorolls de la fira. La fira està col·lejant, però estem en, en, en un gran moment des de la comissió disfrutant amb part de Dieselmin. Empiezala. Va. Venga, ponme otro whisky mañana te lo pongo. Empezala y la cantamos. Bajada con los commitments. Te hago el coro. Pero a ver, vamos a coger el tono. Cuando por jóvenes. Espérate que la cojo. ¿Es que te ha quedado ruido eh. No, es batería. ¿eh? Eh, la, la, espera, ¡Pam! ¡Otro whisky! Mañana te lo pago. ¡Pam! ¡Otro whisky! Mañana te lo pago. Yeah, yeah, yeah. Y es que todo se acaba así por la cara. pongo otro whisky, mañana te lo pago. Yeah, pongo otro whisky, mañana te lo pago. Y es que todo se acaba, así por la cara. La nevera está vacía, no funciona el ascensor. Mi chica me ha dejado. ¿Qué de hacer yo? vamos otro whisky. Mañana te lo pago. Y es que todo se acaba. Así por la cara. Y es que todo se acaba. Así por la cara. Y es que todo se acaba. Así por la cara. Y así está la fira. Tanque, tanque la conexión de la fira. Gracias. Elena va unas unas paraules ya ya de veres tanquemos la conexión de la fira de... Molt bona a todos y espero que haya pasado y que pasemos una buena fira. Gracias, Elena. Bona